alimlər, yəni hakimlərin, yəni əmrlərini bir neçə qisma deyirlər və Useymi Rəhməla da e, alim, e, hakimlərin əmrlərini üç qisma ayırır. Birinci qism odur ki, deyir, o Allah və Rasulun əmr elədiyini əmr eləyir. Məsəl üçün, sabahsın prezident durur, hidayət olur və deyir ki, mən əmr eləm ki, bütün camat namaz qılsın. Bu vaxtı buna itaat eləmək vacibsə vacib deyil. Hüseyin Rəhmədik bunun bu itaətinin vacibliyi iki qat artır. Niyə görə? Çünki əslən o Allah və Rasul əmr elədiyin əmridir. Çünki vaxtı əmr iki qat əmrdir. Çünki ondan əv əvvəl bunu kim əmr eləyir? Allah və Rasulu. O bir ita əmir və ikinci əmir sahibinin bunu əmr eləməsi bu artıq nədir? İki qat, yəni tabesir. Aydındır? Və deyir, daha da vacib olur. Ona itaat etmək daha da vacib olur. Və deyir, ikinci hakimlərin əmri odur ki, Allah və Rasulun asiliyinə. Və bu da deyir, iki tərəfdən zülümdür. Birinci deyir, Rəbbinə qarşı, çünki Rəbbin əmrlərini yerinə yetirmir və ikinə deyir, məxluqa qarşı. Çünki məxluqa nə edir? Məxluqa zülm edir. Çünki məxluq, əgər bir məxluqa Allah və Rasulun asını əmr edirsə, o əmr edən iki başlı günah qazanır. Birinci xaliqə qarşı, ikinci məxluqa qarşı, aydındır. Və deyir, üçüncü qismdə hansıdır? Üçüncü qismdə hakimlər üçüncü əmrdə odur ki, Allah və Rasulun əmrinə zidd deyil. Aydındır? Bu da o deməkdir ki, o qanunlar ki, hakimlər <coughs> tətbiq edir, hansı o qanun şəriətdə zidd deyilsə, ona itaat eləmək nədir? Vacibdir. Düz Hüseyin Rəhmə deyir ki, e, çox görmüş idi ki, çox cahillər deyirlər ki, e, Allah və Rasuluna ə, e, itaəti olmayan əmirlərdə hakimə itaət etmək vacib deyil. Və baxmadan misal çəkirlər, yol işarələr, qaydalar, pasvacı deyir. Bu deyir, əslən deyir, Allah və Rasulunun əmri deyil. Mən ona niyə itaət etməliyəm? Aydındır? Əslində bu Allah və Rasulun özünün itaəti. Niyə görə? Çünki Allah sonra nə deyir? Atiyullah və atur Rasul və ulul əmri minkum. Allaha və arasına və aranızda olan əmr sahibinə itaat edin. Və əmr sahibi əgər hansısa bir məsləhətdən, hansısa bir hökum tətbiq edirsə və ya hansısa bir nizam qoyursa, o nizamı əməl etmək nədir? Yəni vacib. Niyə görə? Çünki o raiyyənin, yəni e, ümmətin nəyindən ötəridir? İslahından ötəridir. Məsələn, çünki o hərəkət qaydalarıdır, pasport rejimidir. Ondan sonra pul e, alıb verəndə, pul köçürəndə pasport tələb olunmasıdır, kimliyin və tələb aydındır və ya da ki, xaricə getməkdən ötəri xarici pasportun alınması olmasıdır. Bütün bunlar hamısı nədir? İtaət eləmək vacibdir. Baxmayaq ki, bəzi cahilər deyir ki, yox, bu deyir adətdir. Çünki təşrifçilər deyirlər ki, bu itaət deyil, bu deyir, əslən deyir adətdir. Harada, yəni dədə babalarda, yəni 3 səhsə əvvəl yəni, maşın olub, Əgər maşın olacaq, yol hərəkət qaydaları hardan olacaq? Və əgər 3 ay əvvəl dəvələr atlar üçün yol işarələr var idi, buradan dön bu. Elə yol var idi, yok idi. yani bu ona göre görsək bu belli Bu sırf yani hakime itaətçilik. yani istesen de istemesen ona tabi olursun. Aydındır? E, məsəl üçün, evlərə qeydiyyata düşmək, ev alqı-satqısında olan nizam və hətta ki, yol işarələri, qaydaları. Hə, Hüseyin Rəhmə deyir, hətta deyir, əgər deyir, işarə varsa, deyir, burada qırmızıda dayanmaq, dayanmaq özü, deyir, vacibdir. Əgər sən, deyir, ona həddə açsan, qırmızıda keçsən, hakim ixtiyarı var, səni təzir eləsin. Nə məsləhət etsən, o cəzanı eləyə bilər, aydındır. Buna görə görürsən ki, bəli, dövlətdən dövlətə o iş işarələrdə cəzalar ayrı-ayrıdır bir dövlətdə cəza, məsələn, burada məsələn cəza neçə şirvandır, 20-30 şirvan məbləğindədir başqa dövlətdədir, biraz yuxarıda, o biri dövlətdədir, üç gün məhkəmədir, filan dövlətdədir, maşın müsadə edilir. Yəni, bu təzir bölməsi salir, buna da yəni, hakimin rəyi nədir? Hakim nə məsələdir, o cəzanı da ona tətbiq ediblər ki, çünki insanlar yəni, bunu həddini aşmasın. Və həqiqi mənada isə bu cür əmirlərə yəni, itaat eləmək, yəni o əmirlər ki, yəni, Allah və Rasulun itaətən zid deyil və əslən Allah və Rasulun itaətini hasanlaşdıran itaət. Çünki məsəl, əgər sən evindən çıxırsan, gəlirsən meçidlərə namaz qılmağa və sən əgər yol işarət qaydalarına rayət eləməsən, çünki sən deyirsən, bəli, bu Allah və Rasulun itaəti, mən buna mən yaşılda yanıram, mən qırmızıda keçirəm. Çünki Allah və Rasulun itaəti deyil, aydındır? Əgər sən e, yaşılda yanıb yəni qırmızıda keçsən, sənin ən ehtimal nədir? Sən qəzaya uğraya bilərsən. Və sən məscidə gəlməyi əvvəldən sən hara gedib düşə bilərsən? Hospitala. Aydındır? Niyə görə? Çünki sən o əmrə itaat eləmədin. Aydındır? Və həmçinin başqa şey. Əgər sən sən yox, ev qayıd, evə qeydiyyətə düşmürəm, bu hamısı bidətdir, mən belə şey istəmirəm, mən qeydiyyətə düşmürəm. Sabahsın baxacaqlar sənin evinin ismin qeydiyyət yoxdur, bir nəfər gəldi qeydiyyətə düşdü. Sonra necə tələb eləyəcək ki, o mənimdir? Çünki sən avtomatik olaraq sən nəyə məcbur olacaqsan? Sən o əmrə itaat eləməyə ki, çünki o əmrlərə tabi olmaq, o əslən sən öz necə deyilək şəraiti və öz islah, sənin islahın üçün aydındır. Əgər hakim deyirsə ki, məsəl üçün, Maaş 30 gündən bir verilirsə, düz deyil, 30 gündən bir verilirsə və iş vaxtı da saat 8-dən axşam 6-ya kimsə, bəli, sən o tabada olmalısın. Çünki Hüseyin Rəhmə deyir ki, əgər deyib, müəllim, əgər ona maaş verirlərsə ki, o saat 10-dan saat 1-ə kimi məktəbdə olmalıdır, aydın, əgər o deyir, 10 dəqiqə gecikirsə və hətta 10 dəqiqədə tez çıxırsa da belə, onun deyir, o aldığı pul ona deyir haramdır. Niyə görə? Çünki o pul ona verilir saat 10-dan 1-ə kimi, onun vaxtını alıblar, aydındır. Və çox vaxt bu müxalifət, müxalif olduqlarına görə isə o insanlar, yəni o günahları da yəni, qazanırlar. Ona görə də Hüseyin Rəhmə deyir ki, əslində deyir, o cahillərin dediyi kimi biz o əməllərdə itaat eləmirik. Çünki Allah və Rasulun əmri deyil, bu əslində yəni batildir. Çünki o əslən özü Allah və Rasulun yəni itaatinə yəni bağlı. Çünki həmən o əmirlərə itaat edin, onları yerinə yetirmək o Allah və Rasulun yəni itaatinin yəni yerinə yetirilməsini yəni hasanlaşdıran yəni amil amillər, yəni səbəblərdir. ve ikinci hadis.